Petra kawid wein nandelek. Ur feur, ur mont à fronda à bepsert. Fotchetor diamante bel arlane? Nan, re meus, mène la canne chan. Ma fotor helan provin roufrutch d'or, d'ourangin. Inon cajou? Ya ma peswant. A potchet d'our de buit? Nan, me fota d'un col pouez broma.